AOEFA sirurogoita lau, gizon emazten berdintasunerako elkartea, edo lehen CIDFF zena, ACJPB alde juridikoa zarduratzen den elkartea, violantzen formazioan ekut sagardian, planning familial, aterbea eta la e liodakoi edekut de violantz konjugal lehen lemuet deitzen zena, sare batean bilduak dira emazten bortizkerien kontra elkarrekin aritzeko eta laguntza eske elduden emazteari behar duen laguntza osoa eta koordinatua eskaintzeko. Urte hasi denetik, irureun bat izan dira laguntza eskatu duten emazteak. Laguntza horrek zer erran nahi duen galdegin dio Un hébergement ne serait-ce que provisoire euh, d'urgence, et là il y a un dispositif d'hébergement d'urgence qui est sollicitable via les travers sociaux, via le 115, pour pouvoir avoir un hébergement d'urgence. Euh, alors sur le territoire, c'est l'hôtel social, la maison de Gilles sur Biarritz. Urgentziazko etxea eta laguntza soziala eskainiko zaio emazteari eta ezpadatokirik hotela ordainduko zaio. Magielen Vil alde juridikoa arduratzen da gehiago, epaile erretretatua, emazteak dituzten eskubideetan laguntzen ditu. de leurs compagnons lorsqu'elles menacent de partir. Oui, mais les enfants, puis comment vivras-tu Puisque tu n'as pas le sou et pour l'instant, c'est moi qui te fais vivre vivre. Donc par rapport à ce chantage, nous, on rééquilibre. On leur dit, mais non, heureusement, la, la loi, c'est pas ça. C'est une loi protectrice. Erran bezala, aurten kanpaina berezia abiatzen duten medikuekiko, beren egongelan afitxak ezar ditzaten telefono zenbaki guztiekin, eta kontsultan ere emaztei galdera batzu egin diezazkieten. Virginie Foucault-Picard, emazten eskubiden eta berdintasunaren estatu ordezkaria. Parce que nous pensons que les professionnels sont des personnes euh, incontournables en matière euh, de suivi de santé, puisque au titre justement de leur rôle de généraliste. Ostiralean, mintzaldi bat antolatzen du sare honek, Miguel Salmona psikiatra eta psikotraumatologoarekin, Donibane Loitzuneko Select Zinemagelan goizeko behatzietatik landa.